Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Արցախի իշխանությունների հետ համատեղ ջանքեր են գործադրում Արցախի ապաշրջափակման ուղությամբ, դիմելով տարբեր միջազգային ատյաններ։ Մոտ 1 ամիս է Հայաստանն Արցախին կապող միջանցքում ադրբեջանական անցակետ է տեղակայվել։ Արցախցիների անձնական տվյալներն են փաստացի նրանց ձեռքի տակ։ Ինչպես է գնահատում իրավաբան Վահե Թորոսյանն այս գործընթացը։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը իրավաբան Վահե Թորոսյանն է։ Պարոն Թորոսյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Արդեն 6 ամիս է Արցախը շրջափակման մեջ է, Հայաստանի իշխանությունները ջանքեր են գործադրում Արցախի ապաշրջափակման ուղղությամբ, դիմելով տարբեր միջազգային ատյաններ։ Այնուամենայնիվ Հայաստանն Արցախին կապող միջանցքում ադրբեջանական անցակետ է տեղադրվել եւ դա էլ հերիք չէր, հիմա էլ արցախցիների անձնական տվյալ տվյալներն են փաստացի նրանց ձերքի տակ։ Իրավական տեսանկյունից կխնդրեի վերլուծեիք։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Իրավունքի տեսանկյունից գնալով շատ բարդ է դառնում մեկնաբանություններ տալը, որովհետև հատկապես Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության այս համատեքստում իրավունքը եւ ընդհանրապես միջազգային իրավունքը աշխարհակաղակական իրողությունների համատեքստում դադարում է որպես գործիք ծառայելուց դադարում է լինել որպես խաղաղության, համերաշխության, համընդհանուր անվտանգության ապահովման գործիք եւ խոսք ծառայում է միայն որոշակի պետությունների կամ ուժային կենտրոնների ցեփական շահերի սպասարկման նպատակով։ Տվյալ պարագայում Ադրբեջանը բազմիցս ընդգծում է, որ իր համար գոյություն ունի այսպես կոչված համընդհանուր խաղաղություն, միջազգային իրավունք, պարզ է, որ ուղակի տեսքով դա չի արտահայտում, այլ արտահայտում է իր գործողություններով, իր քայլերով, մասնավորապես արգելափակելով Հայաստանը Արցախին կապող այդ կենսական ուղին, այդ ավիշը կտրելով եւ ըստ էության բռնադատելով Արցախայցյան ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ ցավալին այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները առհասարակ եւ ընդհանրապես միջազգային հանրությունը օգտագործությամբ եւ իրենց ոչ նպատակահարմար կամ գուցե նաև անցավոր դիտավորությամբ կամ հանգործությամբ նպաստում են նաև այս քայլերին եւ ինչ որտեղ լեգիտիմացնում են սրա։ Ինչ վերաբերում է միջազգային ատյաններ դիմելուն, իհարկե շատ լավ գիտեք, որ ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանը, Հագայի դատարանը ամիսներ առաջ որոշում էր կայացրել այդ գործողությունը Ադրբեջանի կողմից արկելափակումը ապաշրջապակելու վերաբերյալ եւ քաղաքացիների անարգել մուտքը եւ տեղաշարժը ապահովելու ուղղությամբ, սակայն մենք տեսնում ենք, որ դա չի կիրարկվում այսօր, դա չի գործադրվում։ Եվ եւ միջազգային հանրությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ըստ էության չեն կարողանում որևէ կերպ հակազդել սրան։ Այսինքն աշխարհը մեծապես կառավարվում է ոչ թե միջազգային իրավունքի կարգադրագրերով, այլ ուժային քաղաքականությամբ եւ նպատակահարմարություններով։ Ադրբեջանը բազմից էս ընդգծում է, որ Արցախը որպես ինքնուրույն սուբյեկտ, որպես ինքնավար միավոր գոյություն չունի։ Ահա Արցախը սենց շրջանը, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մի մասն է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ցավալիորեն եւս ընդունում է այդ փաստը։ Ա եւ վերջին բանակցությունների ժամանակ նաեւ վարչապետը արձանագրեց եւ իրենց դիսկուրսում են նաեւ դրա մասին բարբերաբար նշում, որ իրենք ճանաչում են Ադրբեջանը 86 եւ 6 քառակուսի կիլոմետրի սահմաններում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը 29 եւ 9 8 եւ քառակուսի կիլոմետրի սահմաններում, այսինքն փաստացիորեն Արցախը հայտնվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության կազմում եւ և այսպես ասած հանձնվում է Ադրբեջանի թող տվությանը ինչ որտեղ, որտեղ Հայաստանը հրաժարվում է մեծ հաշվով Արցախից եւ հաստեյցան Արցախահայերը այսօր միայնակ են եւ գտնվում են այս գոյաբանական սպառնալիքի առջեւ։ Պարոն Թոյոսյան, իսկ կոնկրետ անձնագրերի պահով, եթե իրավական տեսանկյունից սա վերլուծենք, փաստացի արցախցիների անձնագրային տվյալները հիմա նրանց ձեռքի տակ են։ Այո, նրանք տեսեք Արցախահայությանը չեն դիտում որպես Արցախի հանրապետության կամ առհասարակ Արցախի ինքնավար որևէ միավորի ներկայացուցիչներ, հա, նրանք Արցախահայությանը դիտում են որպես ադրբեջանի քաղաքացիներ, որոնք գտնվում են եւ գործում են ադրբեջանի հանրապետության համանadrության իրավազորության ներքո։ Այսինքն նրանց համար Արցախահայությունը ադրբեջանի քաղաքացիներն են որոնց համար պետք է գործեն Ադրբեջանի օրենքները, սահմանադրությունը հավասար մյուս քաղաքացիների նկատմամբ։ Այսինքն Արցախը ունի իր սուբյեկտիվություն, Արցախը հայությունը ունի որևէ իրավունք, արտոնություն, այլ ընդամենը կա անվտանգային որոշակի իրավունքների մասին։ Եվ այդ անցակետը եւ այդ անցագրային զննումները անձնագրային տվյալների վերահսկողությունը իսկապես մարդու իրավունքների հիմնարար խախտումներ են, որովհետև ի վերջո այսօր չպետք է մոռանանք, որ գործում է Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը Արցախը 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ինքնորոշվել է որպես անկախ պետականություն համաժողովրդական հանրակրվեի միջոցով եւ Արցախահայությունը իր կամքն է արտահայտել ունենալու պետական պետությունը եւ իր պետ անկախ պետականությունը հաշվի առնելով այն գույաբանական խնդիրները եւ մարտահրավերները, որոնք իր գլխին կախված են եղել հենց Ադրբեջանի պատճառով։ Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության պատճառով։ Ոստի որևէ քաղաքականություն Ադրբեջանի կողմից, որևէ գործողություն բնականաբար իրավունքի դաշտից, իրավունքի ծիրից դուրս է գործում, այլ միայն սեփական ազգային եւ պետական հապաշտական հղկումները բավարարելու նպատակի հետ ակտիվ դերևս այսքան մասով կարող եմ ասել։ Այո, պարոն Թորոսյան, տեսեք, ապօրինի անցակետի տեղադրման մասով խոսենք, տարբեր միջազգային կառույցներ, իրավապաշտպան կազմակերպություններ հանդես են եկել կոչերով Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող հայտարարություններով, այդուհանդերձ տեղադրվեց անցակետ ապօրինի։ Այո, տեսեք, այդ դատապարտող կոչերը գուցե ունեն որոշակի փարատիչ մխիթարական նշանակություն, բայց դրանք երբեք չեն դառնում իրատեսական եւ իրական կյանքում չեն կենսագործվում, քանի դեռ դրանք չեն ապահովվում պատժամիջոցներով կամ սանկցիաներով։ Այսինքն քանի դեռ չի գործում հստակորեն Ադրբեջանի պետության նկատմամբ, դրա վարչակարգի նկատմամբ որոշակի քրեա իրավական հետևանքներ, միջազգային իրավական հետևանքներ, ապա այս պարագայում միջազգային հանրության կամ գերտերությունների կամ եվրոպական այլ երկրների կողմից ուղված մարդասիրական կոչերը դրանք ընդհանրապես բարի կամքի դեկլարատիվ դրսևորումներ են բայց ոչ երբեք իրական գործողությանը միտված եւ խնդիրների լուծման ուղված քայլեր այսինքն երբևէ այդ արտահայտություններով այդ հայտարարություններով այդ փարատիչ մտահոգությունները չպետք է ողջևորվել կարծում եմ։ Ի վերջո հիշում ենք, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո Ֆրանսիայի սենատը ճանաչեց Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Այո։ Բայց ինչ փոխվեց դրանից հետո։ Ի դրանից շատ չանցած նրանք արդեն սկսեցին հայտարարել, որ Ադրբեջանը իրենց համար վստահելի գործընկեր է, եւ դա պարզ է եւ օրինաչափ է, որովհետեւ Ադրբեջանը աստորեն միջազգային ալտերությունների հետ փոխկապակցված է իր արտաքին շահերով եւ նավթի գործոնը այստեղ կա եւ մնացյալ կոմպոնենտները, որոնք մեծ հաշվով ցույց չեն տալիս միջազգային հանրությանը առերեսվել արդարության սկզբունքների հետ իսկապես եւ միջազգային իրավունքը կիրարկել այն տեսքով, ինչ որ ամրագրված է միջազգային իրավական փաստաթղթերում եւ հանրաճանաչ նորմերում։ Ի վերջո, տեսեք, այսօր չի գործում նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի ձևաչափը, որը ըստ էության այս հակամարտությունը հարստել էր 3 անբեկանելի սկզբունքների հիման վրա, չէ՞։ Ազգերի ինքնորոշում, տարածքային ամբողջականություն։ Ես հերթականություն իհարկե խառնեցի, ասկզբից պետք է ասեի ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունք, բայց փաստացի այսօր այդ իրավունքներից չի գործում, այսինքն ազգերի ինքնորոշումը, իսկ տարածքային ամբողջականության մասով արդեն եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը եւ միջազգային հանրությունն, այսինքն բոլորը կարծես թե լոյալ են, որ Արցախը դիտվի որպես Ադրբեջանի ներառվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ եւ մյուսն էլ ուժի ուժի սպառնալիքի չկիրառումը այսօր շատ հարաբերական է եւ մենք այսօր առավոտյան արդեն իսկ տեսանք որ Ադրբեջանը երասխի հատվածում ուժեր գործադրել եւ աստորեն վիրավորել էր երկու օտարերկրյա քաղաքացիների, որոնք խաղաղ աշխատանքներ են կատարում այդ հատվածներում։ Այսինքն, եթե մենք խաչ ենք հաշում, եթե մենք ուրանում ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, այսինքն ժողովրդի սեփական կամահայտնության միջոցով իր անկախ պետականությունը ունենալու այդ հրամայականն է, ապա մենք իսպար խաչ ենք քաշում Արցախի կարգավիճակի նկատմամբ եւ ըստ էության լուրջ վտանգներ ենք ստեղծում նաև Արցախահայության կյանքի առողջության, նրանց հարատևման ուղղությամբ։ Որտեղ փաստ է, որ եթե որևէ կերպ չապահովի Արցախահայության ինքնորոշումը, ապա Արցախցին ես գոնե չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է Ադրբեջանի սահմաններում, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դիրույթում Արցախցին խաղաղ գործել, արարել, այլ չեմ խոսում անվտանգության եւ կենսական այլ պահանջմունքների մասին։ Եվ վերջում պարզապես պարոն Թորոսյան կուզենայի կոնկրետ գործնական քայլերի մասին խոսեինք եւ այն սանկցիաների կիրառման Եթե կիրառվեն կոնկրետ սանկցիաներ Ադրբեջանի նկատմամբ, հավանաբար այդ դեպքում արդեն པարզ կլինի ամեն ինչ, կոնկրետ գործունք հայլեր պիտի ձեռնարկվի։ Ես անկեղծ ասած, ես չունեմ մեծ ակնկալիքներ, որ սանկցիաներ կկիրառվեն Ադրբեջանի նկատմամբ, որովհետև անգամ տեսեք Մաքի ամենաբարձր հա արտարադատական ացանի որոշումից հետո անգամ միջազգային հանրությունը, գերտերությունները, ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները, որոնք տարբեր շահերով փոխկապակցված են Ադրբեջանի հետ, նրանք եւս չեն դադարում պնդել նշել, որ Ադրբեջանը իրենց համար գործընկեր պետություն է։ Այո, կարող են դինել փառատիչ մտահոգություններ, դատապարտող կոչեր, բայց նորից եմ կրկնում դրանք որևէ աղերս չունեն իրական քայլերի հետ եւ այստեղ տեսնում ենք որ կարծես թե կա մի կոնսենսուս որ իսկապես Արցախը դիտվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մի մաս եւ դրանից զատ միայն քննարկվեն Արցախահայության, այսպես ասած, իրավունքները, ոչ թե ինքնորոշման իրավունքները, այլ տեղաշարժի գուցե, կյանքի իրավունքները, անվտանգությունը։ Ահա։ Եվ բանակցային գործընթացում մենք նկատում ենք, որ Արցախի ինքնավար սուբյեկտը որպես անկախ պետականություն երբեք չի ընդգծվում խոսք է գնում շրջանի մասին, խոսք է գնում տեղակայման գոտու մասին։ Եվ այս իմաստով ես մեծ ակնկալիքներ չունեմ ոչ միջազգային հանրությունից, ոչ միջազգային դատականացաններից, առավել եւս որ նրանց միջոցով հնարավոր կլինի որևէ կերպ զսպել Ադրբեջանի ավելապաշտական մաքսիմալիստական ախորժակը։ Ադրբեջանը միջև վեր զարգացնելու է իր հաջողությունները եւ ընդհանուր միջև եթե մենք նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետությունը առավելապես, հա, որովհետեւ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունն է համարվում եւ պետք է ըստ էության համարվի նաեւ Արցախի Հանրապետության եւ Արցախայության անվտանգության երաշխավորը։ Բայց քանի որ այսօր բոլոր ուղություններով բռնադատվում ենք որոշման իրավունքը եւ Արցախայությանը թողնվում է մեն մենակ իր սեփական մեն, մարտահրավերների եւ սպառնալիքների հետ ուստի իսկապես շատ բարդ դժվար կացություն է ստացվել եւ ես կարծում եմ որ խնդիրը պետք է լուծվի հայ ժողովրդի եւ արցախահայության նաեւ կամքի եւ վճռականության պայքարի հիման վրա այսինքն որևէ կերպ չպետք է դադարեն նրանք մտածել որ ի վերջո լինելու է արցախը որպես Հայաստանի հետ կամ միավորված կամ գուցե առանձին սուբյեկտ բայց մնալու է հայկական հակառակ պարագայում ուղղակի դժվար է պատկերացնել Արցախի մեր հայրենակիցների խաղաղ հարատև գոյությունը, նրանց անվտանգությունը։ Եվ Ադրբեջանի պետության սահմաններում դա գրեթե բացառված է։ Չի լինելու այդպիսի համակեցություն։ Որ Ադրբեջանը արդեն իսկ որոշակի նկարտումներ է դրսևորում արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ցույց տալով, որ Արցախը իր համար այո կենսական այն մինիմումն է, բայց դրանով բնականաբար չի սահմանապակվելու եւ դեպի առաջ է գնալու հավակնությունները դրսևորելու նաև Տավուշի անկլավների նկատմամբ, Տիգրանաշենի նկատմամբ, որի մասին իդեպ նաև վերջին այդ հայտնի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հստակ նշեց եւ արձանագրեց, որ դրանք եւս ենթադրյալ խաղաղության պայմանագրում ներառվելու են Ադրբեջանի կազմում, այսինքն ասնելու են Ադրբեջանի իրավազորությանը։ Ոստի այստեղ իսկապես շատ բարդ է իրավիճակը, բայց որքան էլ բարդ լինի, միևնույն է, Երկը կարծում եմ ժողովրդի հավաքական կամքի արտահայտությունն է եւ կարևորը չընկճվել է Արցախահայության, երբեք չհանձնվել է։ Երբեք իր անզորության չտրվել է եւ անպայմանակ պայքարի կրակը վառ պահել է։ Եվ ես կարծում եմ, որ ի վերջո այդ խնդիրը կհանգուցալուծվի։ Արդարությունը ինչ որ մի ժամանակ կվերականգնվի բնականաբար։ Դա անգամ այսօր էլ մենք չհասնենք դրան, որովհետև ցավալիորեն բոլոր հանգամանքները դրա մասին են վկայում, բայց ի վերջո ես վստահ եմ, որ պատմական արդարությունը կվերականգնվի։ Հենց այդ լավ նոտայի վրա էլ մեզ մնում է շնորհակալություն հայտնել ձեզ եւ հրաժեշտալ պարոն Թորոսյան, շնորհակալ ենք։ Ես եմ շնորհակալ, ես եմ շնորհակալ։ Եղավ առայժմ ստեղծեցինք։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրներ՝ իրավաբան Վահե Թորոսյանը։ Հետևենք օրենքներին։ Լինենք իրազեկ խուսափեք խնդիրներից։